Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Inima lui Iisus, Fiul Tatălui Veșnic, miluiește-ne pe noi. Inima lui Isus, plăsmuită de Sfântul Duh în sânul mamei pururea fecioară, miluiește-ne pe noi. Inima lui Isus, unită într-o ființă cu cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care asupra ta păcatele lumii, ia artă ne Doamne, mielul lui Dumnezeu, care asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne, mielul lui Dumnezeu, care asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi.